Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš weszł do synagogi w sobotu, a uczył. Był tam człowiek z ochrnulą prawą ruką. Uczytele zakona faryzeowesi na Ježiše dawali pozor. Zdali uzdrawuje w sobotu, aby ho z czego obżalować. On wszak znal jej ich myślenki, a rzekł tomu muži z ochrnulą ruką Wstań, a postaw se prostrzed. On wstał a postawił se tam. Ježíš im řekl, ptám se vás, smí se v sobotu jednat dobře anebo żywot život zachránit nebo zahubit. Rozhledl se po všech kolem a rzekł mu, vztahni tu ruku. On to udělal a ruka była zase w porządku. Oni wszak byli pełni zuřivostí a umlouvali se, co by mohli Jezusowi udzielać. Słyszeliśmy słowo Boże. Boží. Milowani bratrze, siostry, Swaty Lukasz w tomto dnesznym urywku Ewangelia Wraci se k polemice o sobotě. Farizové pokladají Ježíše za rušitele soboty, gdyż haili prawo trychat klasy w ten den. Teď se jejich podezrzení prochlubuje. W synagoze winą sobotu je człowiek z ochernutą ruką. Gdyż jej, gdyż Jeziś uzdrawi, myśli si, dopusti se nového rušení soboty. Léčit se smí v sobotu jen v nebezpečí života a ochrnutá ruka není smrtelně nebezpečná. Ježíš čte jejich nevraživé myšlenky a poraží je otázkou, je dovoleno w sobotu jednat dobrze nebo zle? Na první část otázky museli farizeové odpovědět kladně, na druhou záporně a preto, se se nemá v sobotu jednat zlé a o pomonutí dobrého by bylo také špatné jednání, v tomto případě neuzdravit, přikazuje člověku, aby zvedl ruku a uzdravuje ji. Za tuto poráżkę se mstí farizové zjevným nepřátelstvím. Domluvají se, co mají Ježíšovi udělat – Ježíš jedna pod tlakem laski. Farizové z fanatizmu pro przedpisy. Jejich uskopersostím swazuje ruce, także je nemají wolne prokonaní dobra. Ochrnuta ruka to je jej ruka, a uzdrawić je znamena oswobodzić je od połud zakona. Bratrze, siostry, jesteśmy takie my takowymi zajadci przedpisu, że pro same zachowywanie wniejszych wiecy nie mamy wolne ruce pro milosrdenstwie, pro odpuszczeni, pro lasku.